2 Thessalonicense hoofdstuk 3 Verder broers, bid voor ons, zodat die woord van die Heere vinnig mag verspreiden en ooral in ere gehou mag worden, soos bij jullie. Bid ook dat ons van verkeerde en slechte mensen verlos wordt, want niet allemaal is gelovig is nie. Die Heere is getrouw, Hij zal jullie versterk en jullie van die bose bewaar. Door die Heere het ons vertrouwen in jullie, dat jullie doen en zal doen, wat ons julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Ons beveel julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus. Onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, Ons het dag en nag geswoeg en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet volg. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê: As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie en hulle net met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here Jesus Christus dat hulle hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Wat julle betref broers, moenie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons beveel, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom dat hy kan skaam kry. Moet hom egter nie soos 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Nou skryf ek met my eie hand. Groete, Paulus. So teken ek elke brief. Dit is my handskrif. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees.